Jacques Offenbach, a musa geniulo. Genio manifestigas plur maniere. Foie di productas sublima in creajoin, foie di sinturnas al leggera, sen pretenda amuso, quiu celas bildigi la crudetson de la Roma vivo. Jacques Offenbach, quiun oni en cetiu iaro du mil rememoras cae omagias en la tuta mondo, appartenis al la dua spezzo de geniulo. Li nascidis en 1819. Fakte, tiu amusa germano, kiu adoptis la Franzan, pli precise la Parisan viv manieron, estis talentulo. Tamen, famigis, ca estas dis nun amata, pro operetoi, canzonoi, cae aliae leggerae componajoi, ciui celas distri cae gaigi la popolon. Li perfecte integrigis en la frenesetan animon de Pariso de la decnaua iarcento. Sed tiu shaina suprajezzo de liai vergoi, effective cascis grandegan musican valoron li estes virtuoso quion oni al nomis la list de la violoncello au paganini de la violoncello. Lia concerto por violoncello estas considerata unu e la plei malfacilei ludeblai por tiu instrumento. Offenbach verkis pli ol naudec operetoin, inter ciui multai estas forgesitai, precise pro facila ni En la iaro 1858 li presentis uno el siai plei succesai vercoi, nome la operon Orfeo en la infero. La uverturo de tiu verco en havas uno el la plei popularei melodioi en la tuta historio de musico, cae farigis simbolo de la fama Parisa cancano. Scandalo. Tamen, la granda revo de tiu curiosa componisto estis producti veran, seriosan, densan operon. En la fino de sia vivo li estis malsana cae malfelicia pro la milito inter Franzuio cae Germanuio. Quancam li estis Franzo en sia coro, tamen Franzoi rigardis lin malamico en Pariso, cae tio devigis lin por tempe translocigi al Austruio. Sia in lasta in vivo iaroin, li passigis en penado por fin verci maestro vergon, la racontoin de Hoffman. En tiu componajo, farita inspire de la iom surrealisma texto de tiu germana verkisto, li lasis neforgesebla in melodioin li baldau mortis cae ne povis ce esti la premieron de sia grandiosa verco en Vieno en 1881. Sed lia nomo, sen dube, eternigis.